svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts K. Kāju mazgāšana. Ceremonija, ko veids bīskaps vai priesteris lielās ceturtdienas kunga pēdējo vakariņu misē, mazgājot kājas 12 ticīgajiem pēc Jēzus parauga un atklājot dieva pazemību, iemiesošanās noslēpumā un viņa nāves šķīstījošo spēku. Un tagad neliela iedziļināšanās. Uz žestu varētu labāk kaut ko pateikt priesteris Mihāls Orlītskis, jo viņš savu doktora darbu taisīja par šo žestu un vispār par vēsturi, šo žesta vēsturi. No turienes es atceros, ka Īstenībā tas žests bija jaunu vai eh, katehumēnu, katehumēnu formācijas ietvaros žests, kurā viņi varēja pazist, kā Kristus ir pazemīgs un par grēciniekiem atdeva savu dzīvību. Un kāju mazgāšana, tas ir Kristus kalpošana, caur kuru viņi eh, ieguva mūžīgo dzīvību. No otras puses, mm, liturgiski parādījies tas žests it kā atsevišķi no liturgijas. E, tagad e, varam, tas ir paredzēts pēdējās vakariņas mises laikā, bet pirms tam senos laikos tā bija speciālais dievkalpojums, e, kurā bija biskupam tādā lomā, lai, lai viņš mazgātu kājas 12 izvēlētiem vīriešiem. Tā bija piemiņa, ne tikai piemiņa par Kristus pazemību, bet arī vajadzība, lai visi, visi tie, kuri ir dvēseli gāņi, arī būtu pazemīgi un kalpotu e, savam avim e, līdz galam. Mazliet no tādas kāju mazgāšanas vēstures, kā rituāls pirms kristietības laikiem. Par kristietības laikiem jau tēvs mums pastāstīja, Bet tātad pirms tam bijusi populārs arī pat Homēra laikos. Kā viesmīlības zīme, praktizēta tuvajos austrumos, pie vidusjūras. Dienvidu zemē siltā klimata dēļ joslā cilvēki staigāja bez apaviem, un kāju mazgāšana bijusi nepieciešama. Parasti to darījuši vergi un kalpi. Un tā bijusi vienkārša darbība, ko veica daudzas reizes dienā. Un nebūtu nekas ārkārtējs kāju mazgāšanā, ja to nebūtu izpildījis Jēzus. Kāju mazgāšana, kā jau teica tēvs, bija pazemīgs pakalpojums, ko veica tikai vergi. Jau vecajā derībā, 1. samuēļa grāmatā, 25. nodaļā, 41. pantā ir teikts, Tava kalpone Abigaila ir ar mieru, ka viņa kalpodama mazgātu sava kunga kalpu kājas. Izceļošanas grāmatā 30. nodaļā, 19 līdz 20. kungs saka mūzum, Darīni mazgājamo trauku priekš mazgāšanās, lai Ārons un viņa dēli Levīti mazgā savas rokas un kājas. Tiem jāmazgājas, lai tie nemirtu, tas lai būtu mūžīgs likums Levītiem. Vēl gribu piebilst, ka ģimenē to nekad neveica tēvs. Jēzus to veica. Ar šo žestu Jēzus atklāja savu bezgalīgo mīlestību līdz galam. Tieši tas, ka Jēzus apliecināja mācekļiem savu mīlestību, paglāba pēc tam mācekļus no galīgām šaubām un izmisuma. Patiesa mīlestība vienmēr ir pazemīga, tā nav vardarbīga, tā dod brīvību. Noraidot šo mīlestību, kā to darīja Pēters, viņš teica, es tev neļaušu tev mazgāt kājas. Mēs ļoti ievainojam Jēzus mīlestību. Jebkura mīlestība ir pakļauta ievainojumiem, Pēters nevēlējās pieņemt dieva bezspēcību, saskaroties ar to, ka cilvēks nepareizi izprot brīvību. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Uldi pirms iešanas uz evaharistijas dibināšanas svēto misiju nomazgā kājas. Jo var gadīties, ka priesteris tevi izvēlēsies un gribēs tev mazgāt kājas. Es nesaprotu, kur ir loģika. Man jāmazgā kājas, Tāpēc, ka man mazgās kājas. Ziņojums no revīzijas komisijas. Zināms, ka 75% gadījumu priesterim esot visai grūti sarunāt 12 vīrus, kuriem simboliski veikt kāju mazgāšanas rituālu. Un, ja arī jūs esat kāds no tiem, kas no šāda rituāla kautrētos vai censtos viltīgi izvairīties, tad ziniet, Varbūt tas tieši jāuztver kā vērtīgs kautrības pārvarēšanas vingrinājums un pazemības vingrinājums dievam par godu. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Burts K. Kunga kaps Adorācijas altāris vai kapela – kurā pēc kunga ciešanu dievkalpojuma lielajā piekdienā tiek novietots vissvētākais sakraments monstrancē. Un tagad sadzīviskais skaidrojums. Kadreiz tie kunga kapi ir ļoti skaisti. Mana mamma stāstīja, ka viņa bērnībā draudzē bija tik skaists kaps, ka tur ne, ne tikai bija puķis un citi ziedi, bet, bet arī cilvēki apnesa arī kanāriju putniņus, lai dziedātu kungam, kas ir kapā un tur sargāja to kapu ugunsdzēsēji ar cirvim un ar, ar kiverim. Bērniem tik patika tas kunga kaps, ka gandrīz bija žēl, ka Kristus ir augšām cēlies. Tik skaists bija kaps. Tomēr Īstenībā jēga ir, lai mēs labi pazīstu šo Kristus noslēpumu. Viņš, kad ir kapā, viņš nav tikai pasīvs. Viņa ķermenis tur palika. Tomēr viņš pats e, ir pazemē, ir tur, kur palika visu, visu ticīgo dvēseles, kuru viņš izveidā pēc tam ārā e, uz debesīm. Tāpēc arī tas Kristus kapā skaistums mums kaut ko runā. Runā ka esam, esam arī aicināti būt skaisti, neraugoties uz to, kā mūsu ķermenis ir. Uh, ir ierobežots, arī laicīgs, un eh, tomēr mūsu dzīvē ir vienmēr iesakņota Kristus. Un tur mēs varam arī gaidīt, gaidīt mūžīgo dzīvi mūsu ķermeņā. Un otras puses, liturgiski gaidām ar prieku šo uh, eh, aleluja, kas ir jau lieldienu naktī. Un ka sludina visai pasaulē jaunu dzīvi. No filozofijas aspekta, kā apstāties grieķu vārds mnēma pieminēšana un nāve, arī ir piemiņa daļa liktenis. Šiem abiem vārtiem ir viena sakne. Simboliskie Jēzus kapa atveidojumi baznīcā palīdz anamnēzei, par ko mēs runājam iepriekšējā raidījumā Nāve ir uzvarēta, kaps ir tukšs. Svarīgi ir atcerēties Dieva vārdus, kas dod spēju saredzēt Dievu gara acīm, saredzēt šo augšām celšanu. No kapa viss sākās, pārēj no nāves uz dzīvību. Un kaps vairs nesatrauc tagad, jo kaps ir tukšs. Dievs ir atradis māju vietu cilvēkam. Ziņojums no revīzijas komisijas. Ja kādam tēva tadījuša stāstījums par to, ka pie tēvaina izveidotā Kristus kapa, kur atrodas monstrāns ar Kristus miesu, tā lidinās, tam apkārt lidinās kanārija putniņi un blakus stāv ugunsdzēsēji ar cirvjiem, ja kādam tas likās kā fantāzijas vai izdomājumi, jāprecizē, ka tas uh, ir noticis tieši Polijā, nevis Latvijā. Mums līdz šādai praksē vēl pagaidām drosmes un iztēles nav pieticis.